بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ شده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم سورة يوسف علیہ السلام جو कोशिशि पिया करियूं सम्झण जी सिंधीअ मंझि पंहिंजे हाणे ही ॿावीह आयत आहे जेका पढ़ूं पिया अॻ में बि थोरी पढ़ीसूं वरी हाणे हिनखे थोरो अॻिते माना में फरमाइश वल मा बलग ऐं जॾहिं वा ल मा माना जॾहिं जंहिं वक़्तु जेको वक़्तु आयो जॾहिं वलमा बलग पतो ई न पतो अची बल बलग भला गुल ऐं बली बलीग इन ॻाल्हि मतिलबु कंहिं ॻाल्हि ते पहुची वञणु हिन सेंस में ऐं असां पहुचाई आहे इहा ॻाल्हि मतिलबु त इहो मिसाल उहो तबलीग कईसूं इहो बलग आहे बालिक थी वञणु माना एड थी वञणु इहो इन लफ़्ज़ मञा हितां ई निकिरो भई हिकिड़ी रूट में निकिरंदा वलमा बलग अशुद्ध हू यानी ख़ुदि ख़ूब जवान थी हलियो ख़ूब जवान थी वियो यानी पको पुख़्तो जवान थी हलियो हाणे पको पुख़्तो माना हाणे पाण वटि जवानी जेका आहे साहे टीन एज जेके था चवनि अंग्रेज़ी में टीन माना थर्टीन खां वठी thirteen eight fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen nineteen थी हली ॻाल्हि पूरी त पोइ वरी वक़्तु टी टी थी वियो हाणे इन करे तेरहं खां वठी उणिवीह वटि ॼण इहो टीन टीन पोइ हिनखे चवंदा टीन एज आयो इहो एडोलसंस जी एज आहे जंहिंमें अञा माण्हू अकुल में पुख़्तो कोन्हे थियो ऐं एॾो वॾी मती ॻाल्हि कान्हे जेका टीन एजर आहे पोइ हाणे जॾहिं पहुतो अशद पूरो पको पुख़्तो थी वञे माना टीन एजर खां मथे थी वञे मतिलबु एडोलसंस जी एज खां मथे थी वञे हलियो त हीअ माना तव्हां वीहनि सालनि जी उमिरि पहुती इहो मतिलबु हिकिड़ो ख़्यालु त हाणे मतिलबु त छा सम्झिजे त ॿारु जेको हज़रत यूसुफ अल इस्लाम यारहनि ॿारहनि सालनि जो हो या केतिरो अञा टीन एजर ते कोन पहुतो हुजे तॾहिं ईअं चइजे सत्रहं साल कोन हो पोइ पोइ केतिरा साल वरी आयो जो हज़रत ज़लेखा अल इस्लाम जे तरबियत में हुनजे सोबत में हुनजे हुन सां गॾु रहियो मतिलबु घर में हिकिड़ो माण्हू रहे थो ऐं ॿार जी वॾो पलिजे थो हुन सां सम्झो हाणे अञा हू ॻाए त ईंदी जेका पोइ ईंदी उन जी पोइ ॻाल्हि कंदासूं त कीअं जेका असां मुहबत जेका असां कहिड़े नमूने सां थिए थी पोइ हुननि जे विच में पर पोइ ही हिन विच में ॼण इहो ॼण हिकिड़ो तालुक़ु आहे हिकिड़ो घाट एप जो वेझड़ा एपजो जेको हज़रत ख़ाल इस्लाम सां आहे पर अशुद्ध हाणे थी वियो हलो त भला अशुद्ध हू उन वक़्तु फरमाए थो मतिलबु इन विच में ईअं न त हिकिड़े ॾींहुं थी हली हिकिड़ो होज त फलाणे ॾींहुं जेका हुनखे ॾेई छॾीसूं ॾेई छॾण वारी ॻाल्हि जेका आहे शायदि लोह कलम में उते उन अज़ल जे ॾींहं ते थी वई जेको अलाह ताला जेको लिखिणो हो मौसमु कंहिंखे लिखिणो हो अहसान करिणो हो जेको इस्तफा करिणो हो जंहिंखे चूंडणो हो जंहिंखे इश्तफ़ा करिणो हो जंहिंखे अख़्तियार करिणो हो तोखे जंहिंखे पंहिंजो छा थो चइजे इहे सभई लफ़्ज़ जेके आहिनि से चूंडियल चूंडियल जेको जंहिंखे जंहिं मक़सद जे लाइ उन वक़्तु चूंडिजी वियो हलियो पर पोइ जॾहिं तरबियत थिए थी इंसान जी अहिड़े नमूने सां त पोइ ॼण हीअ ॼण उहो वक़्तु आहे जो तरबियत थियण जो हुनजो हज़रत ज़ुलख़ार इस्लाम जे सोबत में या उनजे घर में जी या उथण वेहणु हेॾां होॾां इहा ॻाल्हि थिए थी इहो इहो सॼो थियो आहे उन वक़्तु अलाह ताला फरमायो त असां हुनखे न हिकमत ॾिनी विज़डम ॾिनो आहे त हुनजी सियाणपनि जी सोच सम्झ फ़िकुरु इनसाइट परसेप्शन ऐं पंहिंजे जेके आहिनि ॻाल्हियूं वधियूं इहे हिकमत थी हुनखे हिकमत फ़िक्र खे बि चइबो यानी मतिलबु जेको त फ़ख़ु उन खे अचे हिन मथां पोइ फ़िक्र निकिरे त माना ॻाल्हियुनि खे सही तरह सां सम्झी सघनि जीअं अॻ में बि के सभु हदीस जो इल्मु हुनखे हदीस माना वाक़ियात जेके थींदा थियण थिए थी थियण जी जेका हुनखे सम्झी सलाहियत हुजे थिंक टैंक टैंकड़ो त हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जेको आहे सो थिंक टैंक जेको आहे हिन ख़्याल में चङाई जे थिंक टैंक में आहे जो छा कहिड़ा चङाई जा कमु कंदो उहो हुनजी सोच विचार आहे त उहा हुनजी सलाहियत आहे उहा हुनजी पॉज़िटिव आहे मसबत आहे ऐं पंहिंजो ॿियो जेको थिंक टैंक हूंदो कारून जहिड़ो हज़रत यूस अलाम जे मुक़ाबले में यानी उनजो ज़िद जेको आहे जीअं अबू अबू जहल जेको आहे ज़िद आहे हज़रत यूसुफ अलाम जे पंहिंजो फरमाई त इक़बाल पंहिंजो फर्मायो पंहिंजे मशरक शाइरु त पंहिंजो शर सतीज़ार रहा आहे माना झगड़े में रहियो आहे सती जकार रहा आहे अज़ल सिता इमरूज़ चिराग मुस्तफी शे शरारे बुलहबी मतिलबु त बूलहबी बबूलहब जो शरार जेको आहे सो हमेशह जहिड़े में रहियो आहे झगड़े में रहियो आहे अज़ल खां वठी जेसि ताईं थींदो रहियो आहे जो अबूलहब जो शरार जेको आहे जंग जेको आहे चोटी जेको शरार मतिलबु बाहि जो जेको उल्लू आहे सो विढ़ंदो रहियो आहे जहिड़ो कंदो रहियो आहे पंहिंजे चिराग मुस्त मुस्तफ़ा जी चिराग सां अल इस्लाम इहो इहे क़िस्म जी इहा ॻाल्हि ई जेका उहा साॻी आहे यूसुफ जे इन सेंस में त हू तिजारत ऐं प्रिजर्वेशन ऐं इहो जेको आहे कहिड़े नमूने सां रखिजे उहा जेको साॻियो इल्मु वरी पोइ कारून खे मिलियो ऐं पोइ कारुनि जेको आहे सो मिल्क जी वरी ॿेड़ी ॿोड़ी अहिड़ियुनि सभिनी माण्हुनि जा ख़ज़ाना जेके हथु करे वरी हुनखे न मोटाई हुननि खे जेको आहे सो मुसीबत में विधाई पोइ पाण ख़ज़ाना हेॾा ख़र्च मुंहिंजा थी विया जा पोइ हुनजो ज़िक्र वरी सूरत कसस में अचे थो हाणे हीअ असनल कसस आहे ऐं उहो रुॻो कसस आहे अठावीह नंबर सूरत हुन में कारुनि जो ज़िक्र थो चए त कीअं हुनजो असां घर ऐं हुनजा खज़ाना जेके आहिनि से दॿाए अचिता धरती में विया हलिया बसि धरती फाटी पई हलियो वियो हुन में त अहिड़े क़िस्म जो पोइ हीअ थियो थो थिए थो इल्मु अलाह ताला हुनखे ॾिनो पोइ हिन खां ॿियो जेको हिसो आहे उहो आहे कज़ालिक नज़िल मोहसिनीन अहिड़े नमूने सां असां मोहसिननि सां जी खे जज़ा ॾींदा आहियूं नज़िल नून जेको आहे सो असां ऐं मां नून जी माना हिन जी त नज़िल माना असीं जज़ा ॾींदा आहियूं मोहसिनीन खे अहिड़े नमूने सां असीं जज़ा ॾींदा आहियूं मोहसिननि खे हाणे हिते मोहसिन जी जेका माना जेका आहे माना अहसान करण वारो चङाई करण वारो त पंहिंजो सुठे कमु करण वारो भलाई करण वारो त अहिड़े क़िस्म भलाई करण वारे में माना में हसन हसन हिकिड़ो सुठो आहे हुसन उन सुहिणो सूरत आहे उहो हसन मां सुठो कमु आहे इहे सभु अहिड़े क़िस्म जा जेके चइजे त तसराफ़ी तसरीफ़ाती जेके आहिनि ॻाल्हियूं तसरीफ़ात आहिनि हिन मज़ा मॉर्फोलॉजिकल जेके फॉर्म्स आहिनि उहे टीह फॉर्म्स आहिनि मॉर्फोलॉजिकल हिन सॼे क़ुर मंझि इन मा हसन वजा हा सीन नून इन हसन हसन मा इहे मुख़्तलिफ़ निकिरनि था जीअं मुसलमान पढ़ी ॿुधायां तव्हांखे हसन उला हिकु रफ़ीक़ आहे त हसन हुनजो हुनजो रफ़ीक जेको आहे सुठो हसनत ऐं ॿियो नंबर पोइ हसन इहो नओं दफ़ा आहे आसनुमि इहो ॿ दफ़ा आहे हिन आसनुम आसन तुम ले अनफुसुम पोइ सूरत असल में आसनूं आसनू में अहिड़े क़िस्म जा छह दफ़ा इस्तेमालु थियल आहे ऐं तोसिनूं तोसिनूं व तकू फ़इन अलाह तोसिनूं जेके कनि था एहसान कनि था उत तकु ऐं अलाह खां ॾिजनि था हिन फइन अलाह कान त न ख़बीर आहे ताला ॼाणे थो तोसिनू हिकिड़ो दफ़ो योसनूनून सन आहे इहो आहे हिन खां पोइ आसनू आसनू इन अलोसिनो अहसान करियोस हुसन ज़ालिक मतालयात हुसन सुठो सुहिणो हुनजो नतीजो आहे आख़िर जेको रहण जी जाइ हुनजी सुठी आहे ऐं चङे कम करण वारनि जी अलाह दुनिया हासो न अल आख़िर हुस्न हिन माना में इहे सत दफ़ा हुस्न आहे ऐं हुस्ननि वकूलू लिनास हुस्ननि सुठो सुहिणो ॻाल्हायो सुहिणो कौल ॿोल जेको आहे सुठो हुजे फलम कुल ना या करन इन इमा अंत इमा अंत तत्तक तत्तखज़ फी इम कहिड़े नमूने सां तूं हिन सां रवियो अख़्तियार कंदे सुठो सुहिणो अख़्तियार कंदे या हिनखे अज़ाबु ॾींदे त सम्झो अहिड़े क़िस्म जो हुस्न आहे जेको आहे सो पंज दफ़ा ऐं हुस्न हुन माना हुननि जो हुस्न हुननि जी सूरणी सूरत जेका औरतुनि जी उहा उनजी माना मज़ सूरत एज़ाब में इहो लफ़्ज़ु आयो ऐं हासन فتقبلها हा फ़त कब्बल हा रब हाक क़बूलनि हसननि उहा अम्बत हा नबातिन हसननि रत मरीमलाम जे बारे में अल्लाह ताला फ़रमायो त सुहिणे नमूने सां असां उन्हनि खे परवरश ॾिनीसूं ऐं हसननि अहिड़ा दफ़ा थो अचे फत कब्बल हा रब क़बूल हसन मुख़्तलिफ़ सूरतनि वञ पोइ हिन खां पोइ हासनातनिकुल रबना आतिनाफ़िती हासनतनि अहिड़ी क़िस्म जा लफ़्ज़ जेके आहिनि लफ़्ज़ जेको आहे सो अठावीह लफ़ा इस्तेमालु थियो क़ुर में मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में हुन खां पोइ हासनातनि हसनातिन इन लाइ सुठा कम जेके आहिनि से सभुहब न सियात सुहिणा कम जेके सुठा कम आहिनि से बुछड़ाइनि खे मेटींदा आहिनि तव्हां सुठो कमु कंदो हुनजी जाइ ते उहो बुछड़ाई तव्हांजी मेटी वेंदी हली इहो जेको आहे सो टे दफ़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो सूरत आराफ़ में ऐं सूरत हूद में सूरत फुरक़ान में अल हुस्न आहे या जेको आहे कुलनि वाइदनि अलाह अल हुस्न आहे सुठो सुहिणो वाइदो सो इहो जेको आहे सत्रहं दफ़ा क़ुर शरीफ़ में आहे मुख़्तलिफ़ सूरतुनि मंझि पंहिंजो हुस्न आहे आहिनि ॿ दफ़ा ॿ चङायूं जो قل هل تربصون بما بنا إلى أهد الحسنيين हसनी इहा ॿ ॿिनि चङाइनि मां का बि हिकिड़ी चङाई असांखे मिलंदी जॾहिं असीं जहाज़ ते वञूं था त या असांखे फ़तेह थींदी असीं गाज़ी थी मोटंदासूं उहा बि कामयाबी आहे या असांखे शहादत मिलंदी ऐं जिनत में वेंदासीं उहा बि असांजी कामयाबी आहे ॿिनि ॿ अहिया मिनल हसनी इहे आहिनि हिन ॿिनि हसनियुनि ॿिनि चङाइनि में हसन सुठनि कमनि में जा त हिसाननि फ़ी हिन ख़ैरातनि हिसनान सुहिणियूं औरतूं जेके मतिलबु जिनत जूं रहंदियूं उनखे हिसान अलाह ताला फरमायो उन्हनि जे मुतलिक़ त आसन ज़ाल ख़ैर आसन तवीला सुठी सोणी तहवील जेका आहे साहिब चोथी दफ़ा मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में अलाह ताला इहो लफ़्ज़ु आसन इहो इस्तेमालु कयो आहे पोइ आसन हू अल आसन हू हुन मां सुठो उन जो सुठो आसन हू उन जो सुठो नमूनो जेको आहे सो अख़्तियारु कंदा पोइ अल अल अल ख़लका आवाज़ सना इन माना में जेको आहे सो सूरत मुल्क में केरु थो सुठा कमु करे वधीक सुठा आसन माना वधीक सुठा कमु केरु थो करे हू हसन त थियो पर हू आसन हसन माना वधीक सुठा आसन हू अलदी नेस्तमल कौल फ़ैते हू न आसन हू उन मञा सभिनी खां सुठो कमु जेको सो इहो आसन हू बेहसान हुआ बे आसन हुआ ख़ुशि हा बि कौल उहा क़ौम खे ख़ुशबू बि आसन हा या छा अहिड़े क़िस्म पोइ इन खां पोइ अहसान फीफल कौलबा बिलमारुफ़ व अदा इलाही बि अहसान इहो अहसान जेको आहे सो छह दफ़ा इस्तेमालु थिए थो सूरत बकर में सूरत तौबा में सूरत नहर में ऐं सूरत रहमान में हल الا एसान इला एसान इहो ॿ दफ़ा पोइ एहसाननि जेको आहे सो छह दफ़ा त इस्तेमालु थिए ऐं ख़ुशूसनि ऐं वालदनि जे मुतलिक़ अलाह ताला फ़रमाए थो ला तबुदून इल ला बिल वालदन एसाना सूरत बकर में ऐं सूरत निसाह में साॻे नमूने सां आहे व आबूदु तशरखूब ई शयूं व बिलवादेन एसान आहे सूरत निसा में फ़रमाई ऐं पोइ फ़रमाईं त अल अल अलाह तश्रखूब ई शयूं बिल میں आहे सूरत अलाह में ऐं वरी सूरत में वक़दा वक़दाारबुक अलाह तबुदू अलाह इहा बिल वालदेन अहसान आहे वालदेन सां अहसान वालदनि सां अहसान कहिड़ो तव्हांजो थींदो तव्हांजो तव्हां ते हुननि जा थोरा थपियल आहिनि तव्हां ते हुननि जा अहसान आहिनि पर हिते माना अहसान जी आहे त तव्हां हुननि सां सुहिणो सलूक अख़्तियार कंदो सुठो सलूक अख़्तियार कंदो जो भुणकम न चवंदो अहिड़े क़िस्म जो जीअं पंहिंजो इन जी ॻाल्हि उहा आख़िर में सूरत अहकाफ़ में उहा सही नाले इंसान बि वालद ई अहसान आहे इहो वालदेन अहसान इहो हिते इहो पंज दफ़ा इन्हनि मुख़्तलिफ़ सूरतुनि मंझि अलाह ताला व बयानु थो फ़र्माए सूरत बकर जे टियासी सूरत आहे टियासी आयत आहे कहिड़ी ऐं सूरत निसाह में छटीह आयत आहे ऐं पंहिंजी सूरत में या हिकु सौ एकवंजाह ई आयत आहे सूरत एसाह में या टेवीह ई आयत आहे पोइ बिल देन अहसान आहे सभिनी जॻहियुनि ते ऐं पंहिंजो सूरत अहकाफ़ में या पंहिंजो पंद्रहीं नंबर आयत आहे पोइ बिल देन अहसान आहे त बिल देन अहसान आहे त वारदनि सां चङाई सां सलूक करणु जो हुननि खे उफ़ बि न चओ हुन सां बिल्कुलु जी जिनक बि न ॻाल्हि कयो हुन सां अहिड़ो बि न ॻाल्हायो अहिड़ो बि न ॻाल्हायो अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हुन तमामु घणियूं आहिनि ॻाल्हियूं उहे तुम पंहिंजे हुननि में हूंदियूं तफ़सीरनि मजिबा आहिनि ऐं पंहिंजा हदीसुनि में ॻाल्हियूं अचनि थियूं अलाह ताला असांखे तौफ़ी ॾिए मां असांजा त वा वीचारा गुज़ारे विया हलिया हाणे असां जहिड़ी बुछड़ाई सां हुन सां हलिया हूंदासीं त हाणे असांजो औलाद बि जेको आहे असां मां कसरूं कढंदो पोइ इहो हिकिड़ो अलाह ताला जो हिकिड़ो तरीक़ो थो थिए त जेको कॉस्मिक हिकिड़ो बैलेंस आहे त जेको जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी जहिड़ी नियत तहिड़ी मुराद पोइ जे बुछड़ा हलिया हूंदासीं कंहिं न कंहिं नमूने सां सुठो न हलिया हूंदासीं को ॾुखियो वक़्तु असां सम्झ खां सम्झ खां बग़ैर या बिना सम्झ जे या ॼाणी वाणी हुननि खे सतायो हूंदोसीं हुननि खे सख़्तु सख़्तु सुस्तु जीअं उहो चवंदा आहिनि उर्दू वारा चयो हूंदोसीं यानी को लफ़्ज़ अहिड़ो इस्तेमालु कयो हूंदोसीं त पोइ असां ते उहो ॿूथ में असांखे लॻंदो मोटी जेको आहे असांजी पंहिंजी हयाती में इहो हिकिड़ो थिए थो जीअं पाण हिंदू वीचारा चवनि था त कर्म आहे पंहिंजो जेको कबो भोग बि ज़रूरु त इहो करण जी करणी पंहिंजी भोग बि इहा ॻाल्हि इन में आहे पर अलाह ताला चए थो पंहिंजे वालदेन सां अहसान करियो इहो हिते ॻाल्हि इहा कई थी अहसान जो लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु थियो हाणे इन खां पोइ महसिननि आहे हिकिड़ो चारि दफ़ा आहे सूरत बकर में सूरत निसाह में ऐं सूरत लिकमान में बल मन असलम जेह हू लीला उहो मोहसिन फल हू अज्रू इन द रब ई पोइ अज जेको आहे सो पंहिंजे रब वटि आहे पोइ मुख़्तलिफ़ नमूननि सां पोइ उहा मोसिन फ़क़ति लुकमान में आहे इहो इहो ॼण चारि दफ़ा मोहसिननि जो इस्तेमालु थियल आहे पोइ मोहसिनून पंहिंजो सब्जेक्टिव हुन केस में इहो जेको आहे सिन अलाह तकाओ लज़ीन हुम मोहसिनून ऐं सुठा अहसान करण वारा आहिनि उहे जेके लज़ीन इहो सूरत नाल में अलाह ताल फ़रमायो पर हाणे पाण अचूं था मौसिनी जे लफ़्ज़ ते जेको पाण हिते सूरत यूसुफ अल इस्लाम जे इहो घणा दफ़ा ॿ टे चारि पंज छह हिकु ॿ टे चारि पंज दफ़ा पंज दफ़ा आहे ऐं ॿियनि सूरतुनि में बि उहो साॻियो लफ़्ज़ आहे पंहिंजो मौसनी मौसनी मौसमी पोइ मूं इहे ॻणिया आहिनि वई सूरतूं हींअर त मूं त इहे सूरत सोरहं सूरतूं आहिनि रुॻो ई मोसिनी जे लफ़्ज़ जूं ॿियूं जेके सूरतूं हिन खां अलावा पर इहे जेके सभई मार्फालॉजिकल टीह जेके मार्फालिजिकल ॻाल्हियूं कयूंसियूं इहो हिकु सौ पंजासी दफ़ा आहे सभई गॾिजी ऐं अहसान जे मुतलिक़ हसन जे मुतलिक़ हुस्न जे मुतलिक़ इहे जेके लफ़्ज़ हिकु सौ पंजासी दफ़ा अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में इस्तेमालु करे थो ऐं इन खां पोइ हीउ जेको मोहसिन जो लफ़्ज़ु आहे सो सोरहनि दफ़ सोरहनि सूरतुनि मंझि आहे हिन ऐं ऐं पंहिंजो हिते टेटीह टेटीह दफ़ा मोसिन जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो सोरहनि सूरतुनि में हाणे इहा ॻाल्हि हाणे हीअं था सम्झूं त कहिड़े नमूने सां अलाह ताला इहो बयानु थो करे हिकिड़ी पहिरीं ॻाल्हि थो करे त अलाह ताला जेको आहे सो पसंदि थो करे अहसान पंहिंजे करण वारनि खे मोहसिन अलाह यमोसिनीन आहे अल अलाह यहबल मोसिन सूरत आल इमरान जे हिकु सौ चोटीह आयतमी आहे वरी सूरत आल इमरान में हिकु सौ अठेतालीह आयतमी फ़ातया वसन सो आख़त अलाह युहबल मोहोसिन ऐं उनखां पोइ वरी सूरत माहिदा में फाफ़ वसफ़ इन अलाह यबुल मोसनीन पोइ हुननि खे माफ़ु कर ऐं हुननि खां दरगुज़र कर वसफ़ इन अलाह युहेबु मोसनीन त इहो माफ़ु करणु माण्हुनि खे ऐं पंहिंजो दरगुज़र करणु ॻाल्हि खे माफ़ु करणु हिकिड़ी आहे दरगुज़र मिली त अख़िरि करणु मतिलबु त हरू भरू चइजे त भई तूं मूंसां हीअं कयो हीअं कयो इन लाइ इहो मोसनी बेशक अलाह ताला अहसान इहो बि हिकिड़ो अहसान में आहे जो माण्हू टारो करे बेशक अलाह ताला पसंदि करे थो मोसननि खे मोसिनी खे सूरत माइदा में ॿ दफ़ा वरी अलाह ताला फ़रमाए थो पंहिंजो फाफ इहो हिकिड़ो हिकु सौ ते तेरहीं आयत में ऐं वरी टियानवे आयत में सुम सुमत थकओ उहो आसनूं वल्लाह युहबु अलमोसनीन पोइ अलाह ताला जी खां तकवा परहेज़गारी कयो यानी अलाह ताला खां ॾिजो ऐं चङाई जो कमु कयो आसनू आसनूं अहसान जो कमु करियो आसनू जे साॻे माना में अलाह बेशक अलाह जेको आहे सो युहबु मोसनीन अलाह ताला अहसान कंदड़नि खे पसंदि थो करे हुन सां मुहबत थो करे अलाह ताला मुहबत थो करे अहसान करण वारनि सां हाणे हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि इहा आहे त इहे जेके युहेल मोसनीन जो लफ़्ज़ु आहे अलाह ताला जेको पसंदि थो करे मुहबत थो करे हाणे इहो मुहबत जो लफ़्ज़ु अची वियो आहे जेके बि सूरतूं पाण पढ़ियूंसूं सूरत बकर हुई या सूरत आल इमरान हुई या सूरत माइदा हुई इहे जेके आहिनि से सभई मदनी सूरतूं आहिनि यानी मदीने में अची अलाह ताला चए थो त हाणे ऐं अहसान करण वारनि खे ऐं पसंदि थो करियां ऐं उन्हनि सां मुहबत थो करियां पर हिन खां अॻु में जेके सूरतूं मकी आहिनि उन में ॾिसो यानी हिकिड़ो आम पैटर्न यानी हिकिड़ो पोइ हाणे किथे हीअं बि हूंदो किथे हूअं बि हूंदो पर जेको आम पैटर्न मखीअ जे पंहिंजे सूरतुनि में जेको आहे उहो आहे अलाह ताला फ़रमाए थो त टे टिनि टिनि चइनि क़िस्मनि जूं ॻाल्हियूं करे थो पहिरियों हिकिड़ो त न तिन युदी अजरल मोसिन असां अजर जेको आहे सो ज़ाया न कंदासूं अहसान करण वारनि जो हिकिड़ो इहो अजर असीं ज़ाया न कंदासूं या ॿियो पंहिंजो लाइ यु अज ज़ाया न कयो वेंदो अजर मौसमनि जो अहसान करण वारनि जो अजर ज़ाया न कयो वेंदो इहे सभई पोइ सूरतूं मकी आहिनि मकीअ में ॼण इहो आहे त ज़ाया न थींदो तव्हांजो अजर तव्हांखे नजज़िल मौसनी तव्हां अहिड़े कज़ाले खे नजिल मौसमी अहिड़े नमूने सां असीं पंहिंजे जज़ा ॾींदासूं हाणे हिकिड़ो जज़ा आहे ऐं हिकिड़ी अजर आहे अलाह जॻह छा आहे ख़ुदा ख़बर आहे पर हाणे पंहिंजा वॾा जेके मुफ़सर आहिनि उहे उनजो ज़िक्र कंदा पोइ वरी पढ़ंदासीं इनशा मुफ़सरनि खे पर ईअं मुख़्तसिर तरह सां हीअं तव्हां फिल वक़्तु जेको आहे पाण इहा ॻाल्हि सम्झी वञूं अजरु उहो आहे भाड़ो जेको तव्हां ॾिहारी वञी कमायो त हू तव्हांखे उन ॾींहुं अजरु पंहिंजो ॾेई छॾे अजरु जेको आहे ज़ाया न थींदो तव्हांखे उन वक़्तु ॾेई छॾींदो हलियो या उन वक़्तु हिन दुनिया में अजर इहा दुनिया हुन आख़िरत में पर त ज़ाहिर न थींदो तव्हांजे जेको कमु कयो आहे उनजो इहो ज़ाया न थींदो इन बहाना में अजर तव्हांखे मिलंदो पर नज़िल मोसिनीन تاں ॾींदो तव्हांखे पोइ कज़ा लिख नज़िल मोसिनी हा हीउ भाड़ो न आहे हीउ जेको आहे रोज़ानी ॾियारी पघारु कोन्हे you are not working on hourly basis त हीअ कमु कयोसीं मिलियो न त खयोसि कोन्ह मिलियो हीउ जेको आहे सो अॻु में ई थी वियो हलियो तोखे ई मिलंदो जज़ा जज़ा मिलंदी हिन जो जेको बदिलो मिलंदो इहो भाड़ो न आहे पर ई बदिलो आहे बदिलो जेको आहे सो अॻुवाट ई थी वञे हलियो त हाणे मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं मानाऊं हिन मां निकिरनि थियूं कज़ारे खे नज़िल मोसिनीन यल मोसिनीन जज़ा ॾिनी वेंदी असां ॾींदासूं जज़ा नज़िल मोसिनीन अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ पोइ जेके आहिनि से हिननि ॿियनि सूरतुनि में आहिनि जेके ख़ुशि ख़ुशि मतिलबु त सोरहनि सूरतुनि में अर्ज़ु कयोसीं त आहिनि हाणे इन मज़ा हिकिड़ो नुक़्तो वरी इहो थो निकिरे त अलाह ताला पंहिंजो पैगम्बरनि जे मुतालिक़ चयो त असां इन्हनि खे अहिड़े नमूने सां जज़ा ॾींदासूं जीअं अर्ज़ु कयोसीं यूस अलत फरमाईं त पंहिंजो हुनखे असां त ॻाल्हि हिकु नज़िल मोसनी जेको इन ई पढ़ूं पिया हींअर आया त अहिड़े नमूने सां असीं यानी हिते ॾिठोसीं त अञा त हू निडलो आहे अञा त हुन को वॾो अहिड़ो को हैरत जो को कमु कयो कोन्हे जो असीं चऊं त भई हीअ त वाह वाह कमु करे छॾिया हिननि हीअ त अञा आयो आहे न ॾाढो परवेश कनि पिया ॿिया ऐं पंहिंजो अलाह ताला फ़रमाए थो त खज़ारे खे न दिलोसी उते थो फ़रमाए त असां अहिड़े नमूने सां अहिड़े भई कहिड़े नमूने सां उहो त असां खोले त ॿुधा पाण खोले ॿुधाईंदो पाणेई पाक जंहिंखे दिलि में विझंदो तंहिंखे खोले ॿुधाईंदो पर पोइ मतिलबु इहो आहे त असां लोह कलम में लिखी छॾियो हुनखे असां चूंडे छॾियो हुनखे असां इस्तफा अख़्तार कयोसीं हुनखे मुख़्तार कयोसीं हुनखे इज्तफ़ा कयोसीं हुनखे चूंडियोसीं इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं इन करे असां हर ॻाल्हि हुनजी लिखी छॾीसूं कज़ाल हिकु नज़िल मोसिनी हाणे इहा सूरत वरी अॻिते जॾहिं हिते थो थिए अञा पहुतो आहे हुते नज़ुल मोसिनी पोइ वरी जॾहिं पंहिंजे वरी जॾहिं मिस्र में पहुचे थो पंहिंजो बादशाह उनखे घुराए थो बादशाह सां गुफ़्तगु करे थो हज़रत यूस अलाम ऐं बादशाह हुनखे मामूरीत ॾिए थो पंहिंजो अख़्तियार ॾिए थो अज़ीज़ मिस्र हुनखे बनाए थो उन वक़्तु अलाह ताली वरी फरमाए थो त कज़ा लिखन जहिड़े नमूने सां नसीब बि रहमत आहे मन शाह भला नदी अजर मोहनीन त असीं अजर ज़ाया न कंदासूं अहसान करण वारो जो हाणे हिते अजरु आहे यानी इहो भाड़ो आहे प्रैक्टिकल हिन दुनिया जो जेको हज़रत यूस वारे साम्हूं खे अज़रु मिलियो आहे छो जो हुन चङाई कई आहे क़ैदियुनि सां चङाई कई माई सां चङाई कई बादशाह सां चङाई कई हर हिकु सां चङाई किरी हाणे पहुतो आहे ऐं चङाई करण वारो सिलसिलो हू शुरू कंदो जो जेको फैमिन ईंदो जेको कहत ईंदो ॾुकारु ईंदो जेको उनखे मुंहुं ॾींदो त हाणे हिते जॾहिं हुनखे पंहिंजो बादशाह सराम अचे थो सभु कमु तुंहिंजे अख़्तियार मूं ॾेई छॾिया उन वक़्तु अलाह ताली चए थो त इन इन अलाह युदी अजरल मोसिन त असीं अजर जेको आहे अहसान करण वारनि जो ज़ाया न कंदासूं तुंहिंजो हिते लफ़्ज़ अलाह ताला इहो बि लफ़्ज़ अलाह ताला फ़रमाए थो ऐं हू पहिरियों लफ़्ज़ु जेको सो अल्लाह ताला फ़रमाए थो हाणे ॾिसो त हिकिड़ो अल्ला ताली इहे ॿई लफ़्ज़ पंहिंजे हज़रत यूस आल इस्लाम जे लाइ फ़रमाया पर जॾहिं हज़रत यूस इस्लाम क़ैद में हुयो पोइ ख़्वाब थी ॿुधाईं माण्हुनि खे तफ़ीर त कई हेॾां होॾां पोइ हीअ जेके ॿ हुआ पंहिंजा बादशाह जे दरबार जा पंहिंजो हिकिड़ो मानी ठाहिण वारो ख़ुबाज़ ऐं ॿियो जेको आहे सो प्यारण वारो साकी इहे ॿई जॾहिं क़ैद में जी पहुता पोइ ॾिठो त हीउ भलो को माण्हू आहे ॾिसो सुठो माण्हू आहे हीअ चङाई थो करे हीअं थो करे पोइ चए त इना नाराक मिनल मोसनीन असीं ॾिसूं था त तूं अहसान करण वारनि वजहीं असीं कीअं ॾिसूं था अख़ियूं त सभु कंहिंखे आहिनि पर त यूसुफ अल जे भाइरनि खे त अख़ियूं उहे कोन हुयूं जिन सां ॾिसनि त हिन में का चङाई आहे हू चवनि त हीउ त को सफ़ा ठुप ख़राबु माण्हू आहे हिनखे वठो त उछलियो त विझूं खूह में खणी वञेसि को ॿियो को हीअं थिए हूअं थिए पर हीअ त हीअ अखियूं ॿियूं हू अखियूं ॿियूं हीअ कहिड़ियूं अखियूं जन ॾिठो चवंदा आहिनि इना नाराख मिनल मोहसिन हाणे क़ैदी आहिनि जेके पंहिंजो ख़्वाबु जेको आहे जी ताबीर पुछण था अचनि ईना न राहक मिनरलर मोसरी पर हाणे ॾिसो त अजब क़िस्मत जी ॻाल्हि आहे हज़रत यूसुफ अल बादशाह थी जो जीअं पंहिंजे मिस मज़ीज़ मिस्र आहे बादशाह ई आहे बादशाह चयुसि सभु अख़्तियार तुंहिंजे तुंहिंजे हथ में आहिनि बसि आऊं वॻो तख़्त ते वेठो हुयुसि तूं सभु मुल्क जीअं हलाईं तीअं हलाए तूं उन वक़्तु जेको आहे ॾुकरु थो थी वञे किनारे में पोइ हज़रत जा भाउर बि अचनि था पोइ ॿाहिरि <laughs> जेको आहे हज़रत यूसुफ अल पंहिंजो नमूनो करे जेको बि करिणो आहे हुनखे हुनजी माना आहे जब जहिड़ी आहे पाण पहुचंदासीं त ॻाल्हि कंदासूं त उहो जॾहिं पंहिंजे भाउ खे थो रोके ॿिनि यामीन खे हिन सां वञणु नथो ॾिए छो जो ख़तरो आहे इलाही छा कंदा हिन सां जिद कंदा कहिड़ी विच में रस्ते में न मारे छॾनि मागे हिन या कंहिं बि ख़्याल सां अलाह ताला चयो त असां जेको आहे सो हुनखे मदद कईसूं त हू रोके हुनखे उते जेके आहिनि ॿार हिनखे सुञाणनि कोन था त केरु आहे पोइ वरी सभई हिकिड़ो माण्हू आहे जेको वेठो हुजे हुते त हीउ न ॾिसो हुनखे पर उहो वेठो तव्हांखे ॾिसे त हाणे यूस वले सां वेठो हिनखे ॾिसे पर हीअ ॾिसंदा त हिकिड़ो माण्हू आहे अञा बि पर उहो अलाए केरु आहे हुनखे सुञाणनि कोन था छो जो ॾिसनि बि था हुनखे साॻी ॻाल्हि त जेको हल अबू अबू लाइ अबू जेल ॾिसो कोन थो ॾिसे त पियो पर ॾिसे कोन थो या माना सम्झो हिते जेको आहे सो पोइ जॾहिं हज़रत ॿिनि यामीन खे रोके छॾियईं त हाणे वरी अचनि था उन्हनि खे चवनि था यूसफर इस्लाम खे मिली हाणे हिनखे छॾ त इनखे खणी वञूं जो असां हिन मुंहिंजो पीउ जेको आहे पोड़ो आहे हिन जो हीअं आहे हूअं आहे ॻाल्हियूं सभई कनि था हुन वक़्तु मुंहिंजो मिड़ेई नेठाई निवरत इहे सभु ॻाल्हि इख़्तियारु कनि था उन वक़्तु चवनि था ॾिसो त हाणे हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे जो हीअ चवनि था हिनखे सुञाणनि कोन्ह था उहो अंदर जी ॻाल्हि खे नथा सुञाणनि न को ॿाहिरि जी ॻाल्हि सूरत खे सुञातो अथऊं जेको ही यूसुफ़ आहे अल इस्लाम पर हुनजी ॾाढी वॾी थी वई आहे वॾो थी वियो आहे ऐं पंहिंजो हुन सां वॾे आवाज़ सां नथो ॻाल्हाए थ्रू इंटरप्रेटर ॻाल्हाए थो त जीअं हुन आवाज़ु मज़ा मथां सम्झी वञे या कहिड़े नमूने सां जो हू ॿुधनि पोइ उन वक़्तु अचनि था हू चवनि था त महिल असांजे हिन हिन छोकिरे खे छॾ जो हिन जो पीउ जेको आहे सो पोड़ो आहे ऐं पंहिंजो गुज़ारे वेंदो हलियो हीअ ॻाल्हि ॿुधंदो ऐं पंहिंजो ॻाल्हि तमामु सख़्तु ख़राबु ॻाल्हि आहे ऐं इना नराक उते था छहनि इना नराक मिनल मोहनीन असीं तोखे ई ॾिसूं था त तूं त सुठो जेको आहे सो अहसान कंदड़ मजा यानी हुन ज़ाहिरी ॾिठऊं त ॿियनि सां त अहसान थो करे पर हिन सां जेको अहसान कयऊं या अहसान करे थो उहो हिनखे कोन थो ॾिसण में अचे पोइ हिते पाण ॿाहिरि मञनि था हुते कैदियुनि ॾिठो ऐं उन्हनि मञियो त हीउ अहसान कंदड़ मज़ा आहे हिते हीउ ॿार पाण चवनि था हुते अलाह ताला ॿिनि जॻहियुनि ते फरमायो त हीउ अहसान कंदड़ मज़ा आहे हाणे आख़िर में वरी यूस अल सां पाण चए थो त अलाह ताला अज ज़ाहिर नथो करे अहसान करण वारनि मज़ा वरी कोन थो ईअं कोन थो चए त आउं अहसान करण वारनि मज़ा आहियां पर हिकिड़ी जनरलाइज़ थो ॻाल्हि करे त जेके बि माण्हू अहसान कंदा उन्हनि ते अलाह ताला उन्हनि जो अज़ु जेको आहे सो ज़ाहिर न कंदो मुंहिंजो वज़बु ज़ाहिर न कंदो इन माना में पाण इन इन्ही माना मंझि हीअ सभु इस्तेमालु त थियनि हिते अञा अहसान करण जी ॻाल्हि अञा रहियल आहे जो हज़रत नू अल इस्लाम हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम हज़रत मूसा अल इस्लाम ऐं पंहिंजो हज़रत सभई पैगम्बर जेके आहिनि इब्राहिम मूसा ऐं हारून इलियासीन हिन जे मुतलिक़ अलाह ताला फर कज़ालिक नज़िल मोहसिनीन हिन सभिनी जे मुतलिक़ फ़रमाए थो असां कज़ालिक नज़िल मोहसिनीन इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो पाण उन ते वरी थोरो अॻिते ॻाल्हि कंदासीं इनशा आमीन हींअर जेको आहे अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीन नाम तलम ग़ैर मखदूब अलहमद आमीन